Bé, ara anem a fer un experiment que segur que surt malament, segur, <laughs> però segur, que és... Tot que alerta per riure, plau. Estrenem la secció del temps al Tuntun, on el Marc ens farà les previsions, eh, Marc? Sí, sí. sí les previsions més boges des de qualsevol punt de Catalunya, una setmana a Corbera i l'altra setmana a on sigui. No ho sabrem. Això mateix. Eh, bé, aquesta setmana toca Corbera i com el Marc està a l'estudi, per fer la gràcia el posarem al carrer. Ara me'n vaig, ara me'n vaig. A veure què passa. Au, a prendre'm el Jo cul. no he fet servir mai el sistema de telèfon ojo, ojo, en aquest estudi, Osta. perquè estem en un altre estudi en el, el que habitualment fem ràdio i, i no, no sé què passarà. Fins a veure, ara. Marc, fins ara. <laughs> Se'n va el Marc i nosaltres... Ah, però que se'n va de veritat, Albert. Sí, sí, sí. I nosaltres anem a fer una coseta. A veure, Ai, un moment. Collons. A veure. A veure. A veure. Tots atents, Em fa eh? molta por, eh? Tots atents, si us plau. A veure això com va. Tots atents. Escolteu bé. Anem a trucar. Ai, que miedito. Bendiciones y buenas noches. si queréis saber lo que os depara el futuro, llamar al 93650 2343. Estem trucant. Marc! Eh. Hombre! Ha funcionat, Guille! Ha Què tal, funcionat? Marc? Hola! Hola! Què tal? Molt bé, i tu? Bé, aquí al carrer. Estàs preparat? ¡A la puta calle! <laughs> Estoy aquí con las cámaras, no? <laughs> Bé, estàs llest? Totalment. Doncs Com et vinga. trobes? No, eh. espera un moment, un moment. Ah. Comencem, doncs, no, Marc? Comencem. Dino la nit, el tiempo qui us va parir. que eh, gol. Eh, que gol. Bé, Marc, ara sí. Arrenquem el temps al Tuntun. Fot-li. Molt bé, <laughs> com estàs? Una miqueta obvi, no? Estic bé, estic bé, evidentment. Perfecte. Està muy bueno, que no lo veis. A on et trobes, Marc? És un gran misteri. Ara ah. mateix em trobo sobre de l'estudi, de Corbera. Ostres, no Ostres. pot ser. Ah, no on has dit que estàs? A Corbera? Sí, a Corbera. A Corbera d'Ebre? No, del Baix Llobregat. Ah, oh, Corderà de Brilleja. Cordera... <laughs> Un dia us explicarem aquesta anècdota amb foto inclosa. Bé, i, i ara què estàs fent, Marc? Doncs em sembla que estàs fent el programa amb vosaltres. Sí, pot ser, pot ser. It's <laughs> pot possible. ser, oi? Sí. sí. I una pregunta, quin temps fa així al tuntun? El tuntun, doncs la veritat, uah, pues no fa gaire fred per ser hivern. <laughs> Vas amb maniga curta, Marc? Sí. Oh, com Però no ho recomano, persones? no ho recomano. Pares i mares, no deixeu els vostres fills anar amb mània curta. Vale. Estan Això és consell de mestre, eh? Ara aquí. <laughs> ja surten els magisteris. I una pregunta. Sabem que portes la bola de vidre. Quin sí. temps creus que farà? Doncs confio que no faci fred i que segueixi aquest temps, que avui he fet un molt bon dia. <laughs> Però ha fotut molt de vent. Bueno, però bé, no suporta, no? Sí, sí. bé. Si jugues a bàsquet, que les pilotes pesen 5 quilos, però si jugues a tenis com jo, que les pilotes pesen 50 grams... Bueno, bueno. Bé, i ara ve la previsió del temps objectiva. O sigui, tu creus que aquesta setmana farà bon o mal temps? O de les dues coses? Una mica de cada, no? Una mica de cada. Sí, mullat, home. mullat, mullat. Plourà? Em mullo, em mullo. Jo Plourà? Crec, jo crec que no ens mullarem. Ens mullarem tots o no? Jo espero i desitjo que no i crec que no. Doncs el loro, el perquè loro. la previsió objectiva diu que... No! no un moment, redoble tambor, Guillem, sisplau. Patapam, diu que has encertat la previsió, Marc! Un moment, a veure... Però has de buscar corredera de, de Brilleja, eh? Molt bé, Marc! Has encertat la previsió. Per eh. demà diumenge farà una miqueta de núvol, però a partir de dilluns començarà el sol. Eh, dimarts i dimecres hi ha sol amb possibilitats de pluja, el que posen els del temps quan no saben quin temps farà, ah, <laughs> més o menys. I de cara a dijous, divendres i el proper dissabte, el proper de Crappy Hour, farà sol. La temperatura aquesta setmana serà suau, entre la 5 mitja... i 16 graus, segons el Albert... Servei Meteorològic de Catalunya. Eh, segons el meu iPhone, eh, la temperatura mitja aquesta setmana serà d'uns 17 graus. Doncs <laughs> la màxima, en tot cas, serà... No, no, la mitja. Perquè la, mínima està en 10. No pot ser. Sí, el sí. Servei Meteorològic ha passat aquestes dades avui. Ja veurem. ja veurem què passa. Mi, us heu de fiar més de mi, no del Meteocat. <laughs> cert, cert. El Marc ah. se la treu allà al mig i diu aquí farà tants graus. I ara, Marc, necessitem Digue'm. la confirmació de que et trobes a Corbera. Si us plau. Espera, que he vist una persona i vaig corrent. Se sent com corre. Sí, sí, sí. sí o no? Sí. Se sent el vent. Que lo veo, que lo veo. On està? Un moment, un moment. Mare. Ja està, vivo? ja està. Estàs Hola, vivo. Un, un moment. Hola, perdona. Em pots fer un favor? Pots només dir per aquí que estem a Corbera? Sí, escolta'm. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit, no sé qui ets, però bueno, que sé que estem a bueno, Corbera. Jo estic està, el cos, eh? Està en directe per la ràdio, eh? Ah, bueno, però estic a Corbera, sí, sí. <laughs> Perfecte, moltíssimes, moltíssimes gràcies. gràcies. Està confirmat sí. que estem a Corbera. Moltes sí, gràcies. Adéu. Adéu. adéu. adéu. Espera, Marc, Marc, pregunta'li al senyor com es diu. No, el senyor Fugit. Ah, vale. Senyor Ulló, eh? Com dirien aquells del Pokémon. <laughs> El, el pobre gos està fent necessitat. <laughs> Un gos cagant, entrevista al gos, si us plau. Això és ràdio de qualitat, entrevista al gos. Bueno, entre això i el Salva no hi ha molta diferència. Bé, Marc, doncs... Doncs bé. Això, això ha estat tot, no? Sí. Això ha estat tot per avui. Doncs, eh, si vols, pots tornar a l'estudi, eh? Sí, bien, si quieres puedes venir. <laughs> Quina mala llet. doncs moltes gràcies, Marc. Fins ara. Fins ara. Adéu. Vino la nit, el tiempo. Qué gol. You asked for it. The Crappy owl.